Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Današnja tema nam je peti Međunarodni etno jazz festival i buduće aktivnosti udruge za promicanje kulture Orfeus koja organizira festival. Gost nam je e, predsjednik udruge Goran Ilić, tu nalazimo se u Karlovačkom prostoru Muza gdje udruga Orfeus ima svoje prostorije. Dobar večer. Dobar večer, lijep pozdrav svim slušateljima. Peti međunarodni etno jazz festival održati će se utorak i srijedu 28. i 29. lipnja u prostoru Parka Veleučilišta u Karlovcu. Posjetitelje kao i dosadašnjih godina očekuje mnoštvo kvalitetnih raznovrsnih umjetnika, jedna za Karlovac evo mogu reći dosta neobičajena atmosfera, dosta neobičajena ponuda, nema baš puno jazz događanja, o tome ćemo pričati evo i današnjoj emisiji. Sada ćemo samo prvo poslušati šta naši sugrađani misle i o etno džezu i o ovakvom događanju u anketi koje je naš kolega Domagoj Šavor napravi u oči emisije. Što mislite o naplati ulaznica za festivalska događanja u Karlovcu? Mislim da definitivno treba naplatiti ulaznice, pogotovo e, iz respekta prije svega što se nešto dešava u gradu Karlovcu, a posebice ako je to kvalitetno, ima i onda svoju cijenu. Znači, ako je neki kvalitetan event u gradu Karlovcu, bilo da je ulaznica na 100 kuna, iz poštovanja e, i interesa bi trebalo naplatiti ulaznicu sa pravom cijenom. A sam trud bilo kakvog festivala i koncerta, odnosno organizatora, košta njega samoga i treba mu se naravno isplatiti. Pa stvarno ne znam, ne, ne idem na takve događaje, ono, nikad da idem na nešto dobro, to bi platio. Ako je meni zanimljivo, dao bi 30-40 kuna. Mislim da bi neke kulturne događanja trebalo naplaćivati, a neka ne bi trebalo naplaćivati. Ne bi trebalo naplaćivati e, ona kulturna događanja koja idu iz proračuna grada Karluca, a trebalo bi naplaćivati ona šta se rade znači iz privatnih svrh i recimo šta rade neke udruge tako da i oni nešto ovaj, dobe s tim. Pa ovaj normalno mi je plaćati upad, to je ono najnormalnije je da se treba nešto platiti na šta se ide. Bilo gdje šta god se ovaj, događa ili bilo šta da se radi, to je neko napravio i to treba platiti. I ovaj, po meni bi se trebalo sve plaćati. Po pa Karlovcu mislim da je takav mentalitet da ljudi misle da je sve badava. Sva zbivanja da trebaju biti za narod badava? Pa mislim da se treba naplaćivati. Ali s tim da se taj novac od ulaznica ponovo ulaže u tu e, kulturu, znači u nešto srodno s tim. Da s tim novcem od ulaznica znači da onda mogu poboljšati kvalitetu festivala, ne znam, kroz izvođače ili kroz ponudu. Ali da se naglasi i izdvoji znači da se da ljudi znaju e, u šta će se ulagati taj novac od ulaznica recimo. Je li to humanitarna svrha ili znači na, poboljšanju kvalitete samog festivala? Ali mislim da da, da je možda bolje da se naplaćuje. Treba zaraditi pošteno u današnje vremena. Evo čuli smo šta naši sugrađani misle, a šta misli današnji gost u emisiji Sektor 3, Goran Ilić, o samom festivalu. Za početak možemo ga predstaviti. Mnogi me već znaju kao aktivnog glazbenika, Uh, unazad nekoliko par godina, stjecem okolnosti u kojima živimo, nas par je odlučilo i pokrenuti udrugu, ne bi naše ciljeve i, i, ideje struke još bolje promovirali na nekakvu opću i ovoga zajedničku dobrobit. Ono što bi još dodao na u uvodnoj nabavi. festival ide tri dana, 28. i 29. ovako kako je najavljeno i jedan e, novost je što će biti festival jedan dan u srpnju mjesecu, znači neće biti nekoliko dana za redom, nego u srpnju, 22. srpnja nas očekuje isto jedan program i to neće biti u parku veleučilišta, nego će biti ovdje u muzi u Haulikova jedan koncert. Možda da je odmah najavim prvo koncerte i ovog događanja. Znači ove godine e, sa četiri dana smo otišli na tri zbog nekakvih poznatih stvari, e, kriznih, pa smo se odlučili da idemo na kvalitetu u smislu da ono što ponudimo da to zaista bude maksimalni vrh ponude koji si možemo priuštiti. I možemo reći za ovu petogodišnjicu da smo ostvarili neke programske ciljeve i zapravo e, festival ovaj trodnevni zapravo sadrži sve ono zbog čega on zapravo i nastavi i, kakva mu je nekakva programska ideja i smjer u kojem će se on dalje razvijati. E, prvi danas očekuje Tamara Obrovac sa jednim potpuno novim projektom koji je izveden ove godine u Puli negdje u drugom mjesecu i znači ovo je nakon te premijere, ovo je drugi put da se taj projekt izvodi uopće i to je e, njena suradnja sa Karen Asatrijanom, e, to je e, pijanista koji je inače profesor u Klagefortu na konzervatoriju i on je porijeklo Armenac, što znači da je u principu to nekakva fuzija Hrvatske, odnosno istarskog etna i armenskog etna, sve zajedno u nekakvom jazz izričaju, što je otvorilo puno nekakvih novih momenata i vrlo uzbudljivih ovoga, glazbenih trenutaka u, e, tom projektu i nadamo se da će što više posjetitelja doći vidjeti jer ovo je zaista nešto ovako nesvakidašnje i, i vrlo, e, e, vrlo zanimljivo, vrlo emocionalno, vrlo duhovito. tu su dva armenska glazbenika, još i jedan znači glazbenik na, na ovoga mandolili, na mandolini i standardi neki članovi koji, koji sa ovoga tabarom sviraju. Znači to je ovako jedna međunarodna suradnja koja je vrlo atraktivna i vrlo zanimljiva i glazbeno vrlo, vrlo bogata. E, drugi dan nam se predstavlja e, Ratko Zjača sa svojim kvartetom Ratko Zjač je hrvatski gitarista, odnosno čovjek koji je rođen u Zagrebu i odrastao u Zagrebu i završio je akademiju ili konzervatorij u Rotterdamu u Nizozemskoj i Ratko Zjač u stvari spada uh, u današnjici je on naš najproduktivniji uh, jazz glazbenik u svijetu. Znači ono što je nekad bio Boško Petrović u nekakvom svom zlatnom dijelu svoje, svoje, svoje, svoje karijere. Danas Ratko Zjača e, ostvaruje sjajnu suradnju sa najvećim svjetskim imenima, svirao je sa e, ritam sekcijom koja je svirala sa Miles Davisom, tu su e, John Patitucci, Steve Gadd i tako dalje. Više se o tome možete informirati na njegovim web stranicama i on nam dovodi također sjajnu ekipu, četvršani sastav, znači kvartet koji je e, potpuno internacionalan. Znači imamo Ratka, imamo Simone Zankinija, on je harmonikaš, e, iz Italije, kao što se može čuti po njegovom prezimenu. Našoj publici je poznat jer je u nekim postavama već svirao kod nas sa Tamarom Obrovac. A, tu je još Martin Đakonovski, on je pak kontrabasista koji je makedonskog porijekla, a dolazi nam iz Njemačke e, i tu je legenda u stvari e, ovih prostora Ratko Divjak e, koji živi i radi u Sloveniji, ali već smo možda mnogi zaboravili da je zapravo Ratko Divjak porijeklo Hrvat i on je rodom iz Vukovara, znači recimo to je nekako hrvatsko, makedonsko, njemačko, talijanska Eh, međunarodna eh, eh, produkcija i mislim da je ovaj koncert vrlo, vrlo zanimljiv i mogli bi reći u stvari da su oba ta koncerta spadaju u gornji vrh nekakve svjetske ponude ove glazbe. Zanimljivo nam je glazbenik evo, koji smo dobili u samoj najavi za današnju emisiju koji svira na harmonici. Kako se uopće može to opisati i nekako uključiti ovaj festival džeza. Da, pa zapravo nije toliko neobičajno, jedino, mislim, mi, ono što se rekao, mi ostvarimo jednu od naših misija, a jedna od misija bi bilo i to da zapravo ljudima pokazujemo e, kako taj jazz može i izgledati. Znači, obično nekakav uh, nekakva ideja o džezu, ok, to je nekakav trubač, nekakav saksofonista, jel, pa eto, eventualno nekakve gitare, bubnjevi i tako dalje, već ko kako ima svoje percepciju. Međutim, apsolutno jazz se svira na svim instrumentima i recimo akordion ili ponaški harmonika je zapravo vrlo uobičajan instrument koji je afirmiran u tom smislu uobičajan, nema ih, nema puno jazz harmonikaša, ali e, to je ja vrlo bogat i zanimljiv instrument i obično ta, recimo takva glazba onda uvijek vuče na malo na nekakve latin utjecaje, pošto je recimo harmonika vrlo eh, popularan instrument u Argentini, u Italiji, Evo, sad će na valomar festivalu biti eh, Richard Galliano, on je eh, jedan od najpoznatijih harmonikaša. Tako da, takva muzika onda uvijek koketira malo sa tangom, sa nekakvim latinoameričkim ritmovima i muzikama, što opet smatra da je dosta blisko našoj publici, jel? Tako da ovoga, <clears throat> se tu otvaraju nekakvi novi glazbeni momenti mislim da će ljudima biti jako zanimljivo i ono što si sam rekao, neki će se vjerojatno i prvi put i susreca sa, ovakvim nekakvim stvarima, što je zapravo jako dobro, što je nama i cilj da ljude, e, da ljude uvedemo u neke nove glazbene sfere. Jel? A sad jednu malu pauzu pa ćemo onda nastaviti. My name is Mark, then my is back. Life damaged me, but I wanna know. I fool myself in a sin city, but I still breathe. Then my is back. I left my jobs to hit the screen. Five minutes to be remembered. A gorgeous wife and a big, big house. Five dollars in a minute. But Mark the man and broke them down. Lost everything but he goodbye. My name is Marv, tell him Marv is back. Life damaged me, but I won't I know. I found myself in the same city, but I still breathe. Tell him Marv is back. I wanted to prove that Hollywood, but the city just burned me down. I met my wife and she left me. I really hope she'll be back someday. Got no more roofs, you can eat on her to get some fucking painkillers. My name is Marv, that Marv is back. Life damage me, but I won't die now. I fool myself in a city, but I still breathe. Bob is back. to win, but they bench me out down to the ground. I went to the surgeon to fix my face and start again. My name is Marv, and Marv is back. Life to bench me, but I won't I know. I fool myself in a sin city, life too breathe. Then Marv is back. My name is Marv. Today Marv is back. Life match me, but I want to know. I fool myself in a city, but I still breathe. Today Marv is back. Evo i dalje smo sa današnjim gostom, predsjednikom udruge za promicanje kulture Orfeu s Goranom Ilićem i glavnim organizatorom Međunarodnog etno jazz festivala koji se održava 28. i 29. lipnja u prostoru parka Karolačkog veleučilišta, odnosno jedan dan u srpnju. Tako E, a možemo sada i najaviti te specijalne goste koje imamo za srpanje. Pa za srpnja dolazi isto nešto jako, jako zanimljivo što definitivno nismo imali prilike čuti do sada, to je jedan e, sastav band koji se zove Kendraka, oni su pravi indici i trenutno su na jednoj europskoj turneji pa smo ih e, uspjeli uhvatiti i da e, odsviraju kod nas. Taj sastav, e, ako za ova prva dva koncerta možemo reći da već spadaju zapravo u sam vrh svjetske ponude takve glazbe, za ovaj sastav možemo reći da je sastav koji se razvija, koji nije recimo tako, tako visoko rangiran, ali je e, glazbeno može ponuditi nešto opet novo i potpuno neobičajeno. Znači to je Eh, oni koji malo bolje poznaju eh, glazbu znaju da je eh, indijski etno nevjerojatno bogata glazba. Prije svega da su to jedni od najboljih, ako ne i najbolji i najluđi ritmičari na svijetu. Poznati su po svojoj posvećenosti glazbi i po svom virtuozitetu i takvi ljudi kad se fuzioniraju sa nekakvom zapadnom glazbom, što taj, taj, taj Kendraka čini, Eh, dođe do vrlo nekakvih zanimljivih i vrlo novih eh, eh, momenata koje će sigurno biti publici našoj prilično novi i poticani i ajmo reći i uzbudljivi, jel? Eto, tako da možemo preporučiti taj jedan koncert kao nešto potpuno drugačije i nešto potpuno novo. Gledajući na sve nabrojane kvalitetne izvođače, na koju konkretno publiku ciljate? I postoji li u Karlovcu jazz i etno jazz publika? Pa, to je pitanje u stvari koje bi ja odgovorio, to isto kao, kao, da, pitamo da li postoji publika za kazalište recimo, jer e, zapravo ako je dobra predstava, e, svi smo se ovoga, osvjedočili da dođemo uz ovoga Zoridom i da je Zoridom pun. E, mislim da Karločani još uvijek imaju taj jedan senzibilitet da e, podržavaju i da posjećaju stvari koje su dobre i koje su kvalitetne. Na, na nekakav e, profil publike uopće tu ne sumnjam, a cilj je festivala u stvari da nam dođu i ljudi iz drugih gradova, znači ne samo karlovačka publika, što je po nekakvim anketama koja je turistička radila svojedobno prije na tri godine, festival i ocjenje najbolje u Karlovcu svih manifestacija po postotku ljudi koji dolaze izvan Karlovca. Znači cilj je u principu jedno druženje, jedno, jedno sastajanje u Karlovcu uz glazbu, uživanje u gradu, u njegovom ambijentu, uživanje u prostoru te bivše vojne bašte s današnjem parku veleučilišta i uživanje naravno i u koncertu. Još, evo, treba još samo napomenuti da će od 23 sata kao i prošle godine biti after koncert, znači e, koncert koji je više e, zabavnog karaktera, e, nakon ovog glavnog, znači koji je u 21 sat, u 23 sata ide ovaj after koncert koji će trajati cirka do 1 sat. Znači imamo zapravo od 9 do 1 sat, pol, dva, imamo jedno lijepo druženje u otvorenom prostoru. U slučaju kiše, nažalost, ići ćemo u, tom Zrinski, ali nadamo se da neće biti kažem što se publike tiče, ja se zapravo tu ne bojim. To nije glazba koja će skupiti nekoliko desetaka tisuća ljudi na stadionu, međutim to je glazba koja uvijek ima svoju publiku i uvijek dobiva nekakvu novu publiku i upravo jedna od čari je zapravo taj, taj nekako otvoreni prostor gdje ljudi dolaze u neposredni kontakt i sa glazbom i sa glazbenicima i tako jednom interakcijom se stvara jedan posebni dojam i posebni doživljaj koji zapravo je, je ono zbog čega se ti koncerti i festivali i rade. Jeste imali do sada kakvih problema sa susjedima obzirom da se radi na otvorenom, pogotovo u ovome dijelu veleučilišta na tom prostoru, u tom dijelu grada? Pa to je već neka klasični, ovoga, ja bih rekao, folklor, e, ljudi nisu navikli, pa onda dođe policija, pa nešto pitaju, pa onda pa kaže da je to sve prijavljeno, da je to sve ok, onda ni do, ovoga, prođe i tako dalje. To je nekakva naša, naša ovoga, već rutina na kojoj se u principu kao organizator niko ne bi trebao obazirati jer e, zapravo se zna da e, što se tiče glasnoće same manifestacije da naravno da u samo Karlovačku zvijezdu ne možeš staviti nekakav rock koncert koji će mm, imati nekakvu nevjerojatnu glasnoću da to treba izvući van grada, a nekakve stvari mm, naravno da u samo zvijezdi mora biti, to ono nam je i svima Karlovčem i cilj da, da ovoga zvijezdu vratimo u nekakav život, jel? da u jednu ruku se priča o oživljavanju e, samog gradskog središta, s druge strane susjedi se žale na buku kad se događa nekakav koncert. A to je problematika s kojom su se ljudi susretali svake godine kad je turistička sezona i tako. Ali mislim, jednostavno stvar ide dalje i nema se tu šta puno. Ja vam dolazilo prošlih godina posjetitelja baš ciljano van Karlovca? A, je, je, velim, postala ta nekakva anketa turističke zajednice di je, ovoga, ja ne, ne znam koji je postotak bio, ali dosta dobar postotak je bio van Karlovca prednosti ovog, oglašavanja putem interneta di ljudi zaista na neki koncert dođu, ja sam se baš iznenadio, jedna me žena pitao pa divam je tu sa to i mm, ja onak bio sam u čudu, ono kak ne znam, pa veli ja sam ne znam iz, Međimurja. Tako da ovoga, ljudi dolaze, ove godine ću imati neke medijske sponzore, ovoga, nove listi i tako dalje. Nama je ciljano u stvari isto tako da nam što više ljudi dođe u Karlovac, što mislim da je zapravo svima u ovoga, interesu, jel da da e, ljudi dolaze u naš grad, da ga ne doživljavaju. Pa sam Ratko veli stopu sam prošao kroz Karlovac, ali uopće nisam nikad ušao. Ciljem je da e, i kulturom, a prije svega afirmiramo naš, naš grad kao jedno mjesto gdje se živi i radi. Jel? Pa na koji način e, ćete još to promovirati? Kako mislite privući publiku van Karlovca? Pa sreća, velim, u današnje vrijeme tih načina promocije ima, ima dosta, osim i ovog internet portala i same nekakve ove šture najave koje ide, bit će i samih intervjua sa ovoga izvođačima. Znači, potrudit ćemo se još ovo vrijeme do festivala koje je, da na ono svakih nekoliko dana i osvježimo nekakvu tu priču, velim, no, e, e, Postoje nekakve stvari, još i nekakvi dogovori, a i prije smo to radili u stvari, e, festival isto tako išao i na Hrvatsku radio televiziju, kad je bio Stefanovski, bila je TV ekipa, radili su se intervjui sa ovoga Stefanovskom, sa Stefanovskim ovdje u Šancu, tako da ćemo sličnu stvar ovoga, se truditi napraviti i, i, i ove godine dovesti kritičare, ljudi ljude koji pišu o tome, E, što je, velim, dobro za sve, i za organizatora, i za izvođače, i za publiku, i konačno za grad Karlovac, da se cijela stvar, znači što više da se priča i piše o, o, o, o njoj. A prošle godine se ulaznica na sam festival naplaćivala. Pa da, mislim e, i ove godine isto tako, ove, ove godine će, e, nam je čak nešto malo i ovoga viša ulaznice, mi smo ovako napravili nekakav koncept. koliko znači, je vam je cijena? A, 50 kuna je u pretprodaji, 70 kuna na dan koncerta. za cijeli festival e, ili samo ili za svaku večer posao? To je ovoga po danu. Naš koncept je u principu da ovi, znači, ta, ta ulaznica se odnosi na ovaj glavni program, ovaj program koji je, e, znači after, ti afteri su uvijek zamišljeni kao nekakvi sessioni i tako dalje, znači taj dio se, taj, taj dio se ne naplaćuje ne. Mislim, to je zapravo i uobičajena praksa, ono, svi nekakvi festivali imaju nekakve svoje karte, jedino je bitno da je to nekakva normalna cijena pristupačna, tako da mislim da je sve ok. Smatraš li da će ovaj iznos e, biti prosječnom Karlovčanu e, posjetitelju događanja prihvatljiv obzirom da se zna da Karločani nisu pretjerano naviknuti na plaćanje ulaznica za većinu kulturno-zabavnih događanja koja se događaju ovdje u gradu. Da, ma dobro, to je mislim problematika koja se ja ne bi tu puno s njom bavio zato što svaki festival ima svoju, ne znam, odete na George Bensona, dobro koja je apsolutno velika svjetska zvijezda, ali spada isto u jazz glazbenike, platite od 300 kuna nadalje i mislim ne znam zašto bi uopće bila, bila, bila, bila nekakva razlika ako jednog dana neko nekim čudom dofura George Bensona u Karlovac zašto bi onda bila prilagođena cijena. Ili to, za besplatnu ulaznicu. Ili za nekakvu besplatnu ulaznicu i tako dalje. Mislim programi koje se financiraju iz Ministarstva kultura ala, ala Dubrovačke ljetne igre nisu besplatni za publiku, Varaždinske borokne večeri nisu besplatne za publiku, nekakvi koncerti u Lisinskom naravno nisu besplatni za publiku a, potpuno ili je potpuno isti ili je sličan model financiranja, ali jednostavno da bi se nekakvi e, troškovi pokrili, jednostavno te ulaznice moraju postojati, a pogotovo i u današnje vrijeme jer ovoga nam je način financiranja jako <clears throat> jako problematičan isto koji u svemu. Tako da mislim to šta reći na tu, na tu stvar, e, e, nekakav posjet koncertu ili posjet kazališne predstavi, ja to sve stavljam u jedan koš, ili posjet kino prestavi, i tako dalje, je potpuno stvar, stvar nekakve kulturne navike, dođeš i platiš kartu i to je to. Isto ko što ja radim i uvijek, i uvijek i, inzistiram da, ok, daj mi kartu, nemoj mi davati nekakve besplatne, ono, mislim, dođem u zoredno, kupim kartu i, i gotovo, jel, tako da je to jednostavno ta priča i to što ljudi nemaju novaca i što je nekakva kriza, to je jasno, mislim jasno i, i razumljivo, ali mi se ne možemo toliko razvući po nekakvom sistemu da radimo nekakve socijalne analize ili ne znam, a mislim ono što si sam rekao, karlovački problem je taj što se nama izgubila navika posjeta ovoga manifestacijama i sad iz te navike jedne nenavike treba polagano svi želimo ući u nekakvu naviku normalnog funkcioniranja i tu se pojavlja nekakve dileme možda, ali zapravo tu dilema nema, mislim, jer stvari se znaju kako funkcioniraju i tu nema nekih novosti. Idemo sad još jednu malu pauzu napraviti pa onda nastavljamo. I met her one day, we joined our jaws. She held me really tight in her clothes. She knew I was straight, I was no cheater. But I couldn't live anymore with her. I was living, I'm drinking and I'll shoot someone living, drinking, and shooting. Then I cried and I went to the nearest joint. I drank all my money and made new friends. The people in town didn't make much of me. One night, a drunk, I crashed my car in a tree. I was living, I was drinking, and I shoot someone. Living, drinking, and shooting. was living, I was drinking, and I'll shoot someone. Living, drinking, and shooting. They took my license and threw me in jail. Life in a jailhouse was sweeter than outside. I went back to my girl and I shut her down. To spend my whole life in prison. I was living, I was drinking, and I shot my woman. Living, drinking, and shooting. No i dalje smo sa današnjim gostom, Goranom Ilićem, glavnim organizatorom Međunarodnog etno jazz festivala u Karlovcu koji se 28. i 29. lipnja odvija u prostoru Parka Veleučilišta u Karlovcu i 22. srpnja u prostoru Muze. Dotakli smo se i samog financiranja, dio će ići kroz eh, naplatu ulaznica, pretpostavljam da to nije dovoljno. Etno Jazz Festival spada u kulturne i neprofitne manifestacije. Kultura ne može samo sebe financirati e, nikako tako da recimo može jedan dio prihoda se znači ostvarivati ovdje, ali naravno da od samih ulaznica se ne, se ne mogu pokrivati kompletni troškovi festivala kao i velim i većina nekakvih produkcija u kulturi što se radi u, u, u, u državi i u svijetu ono tokom godine. Jel? A izvori financiranja su u stvari standardni, u principu to se uvijek najviše računa, znači model je prvo koliko daje grad Karlovac, koliko daje Karlovačka županija i tako dalje, onda su tu još i turistička zajednica, na to sve skupa ide i ministarstvo kojem je užasno bitno u stvari da e, njima je dobra referenca koliko grad daje, jer ministarstvo isto ne želi dati nešto e, za što grad ne daje novce. Tako da je ovoga, to jedan krug recimo koji je, sad moram priznat, sve teže teže zatvoriti. Zato što u ovoj krizi je opet se, se, se ispostavio u tom načinu financiranja kod ovih navedenih subjekata, osim ministarstva, nedostatak kriterija. Nedostatak kriterija je i takav i to se onda samo očituje, i znate, nema se novaca. Jel? A mislim, nekakav prioriteti koji bi trebali biti, e, još su ono u nekakvim povojima, ja bi recimo za ovoga, ilustraciju mogu reći da, da, da, mislim da su skoro sve manifestacije u, u Karlovcu ove godine, a inakih ima premalo, onak na rubu bi, bi, bi ne bi, da li bi to radili, ne bi radili i možda recimo pošto je to emisija o civilnom društvu zapravo, možda treba reći jednu stvar, da je, da je najveća stvar što se u Karlovcu desilo proteklih 5, 6, 7 godina, ajmo reći, okvirno cirka je zapravo da sve manifestacije koje se rade u gradu da to rade u civilnog društva. Najbitnije stvari što je za, definitivno za ponos građanima koji su se udružili i koji su krenuli sami nešto raditi i svoj život i što definitivno nije za i ponos eh, gradskim vlastima, sadašnjim i ondašnjima jer jednostavno ovoga, grad Karlovac kao takav nije, mislim, pokrenuo ni jednu manifestaciju od 91. godine, što e, e, i jedva da, jedva da održava i postojeće one, znači prijeratne, tako da to zapravo, to, su neke činjenice koje zapravo sve, sve ovoga govore. Koliko je grad Karlovac uopće zainteresiran podržati i ovaj vaš festival, ali i ove ostale koje si naveo da organiziraju Karlovačke udruge civilnog društva? Ja bih krenuo <laughs> više ovako, ovoga, u nekakvom programu i u nekakvom statutu udruge ovoga, smo mi predvidjeli ovoga, takvu problematiku i, ja, i jedna od naših ajmo reći, djelatnosti i aktivnosti i je zapravo otvarati ovoga, e, taj sektor e, vlasti odnosno e, obnašatelja vlasti i civilnog društva, znači jedno prema drugome. I ne može biti zadovoljni nikako jer, velim, zbog nedostataka kriterija, i glavna rečenica uvijek znate nema novaca, a ovoga, pogotovo što kod nas u ovih zadnjih 20 godina puno smo izgubili na nekakvom kontinuitetu stvaranja kulturnog programa i kulturnih sadržaja tako da ovoga, mislim da ovi nekakvi uspisi što su udruge ostvarile, ima tu dosta udruga koje svaka u, svoj, u svog, svom segmentu napravila jako puno, mislim da to sad treba sve skupa i kapitalizirati, mislim da tek u principu grad i sve druge ovoga, institucije u gradu koje se bave poticanjem kulturnih i kulturno-turističkih programa tek čeka jedan ozbiljan posao stvaranja stabilne atmosfere za jedan stabilni rad kulturnih udruga u, u ovoga Karlovcu. Koliko sam grad olakšava organizaciju ovakvih festivala sada na stranu same financije? Ono što tu nedostaje, mislim da to još nijedna udruga ili ako govorimo sad o udrugama koje su nositelji zapravo kulturnog života u, u Karlovcu, Mislim da se tu nije ostvarila nekakva osnovna stvar, a to je recimo, ok, ne znam, sastanak sa, sa nekakvim mjerodavnim ljudima u ovom gradu gdje bi se napravio nekakav plan, strategija promidžbe, ako me za ovoga promidžbu, e, ili nekakva strategija e, ulaganja nekakvu infrastrukturu, šta vam treba, da li vam treba ormarić za struju, da li vam treba ovo ono. Takvi sastanci e, će, mislim, bojim se, odnosno ili se bojim ili se radujem, morat će se ovoga, biti inicirani od samih udruga, gdje će udruge morati e, sami definirati stvari šta žele i kako žele, jer e, mislim, ljudi su već dosta izmoreni da se ovoga, svake godine uvijek neke stvari vraćaju na početak i mislim da je ono sazrelo vrijeme da se cijela stvar od materijalne potpore do e, suporta bilo kakvog da se ona malo pobliže definira i da se napravi jedan sistem koji funkcionira i koji radi. Jer moramo znati da većina tih udruga koje radite te ovoga, programe niti se živi od, od toga, niti se financira od, od, toga. Znači, ljudi e, mogu reći u svoje ime, ali sigurno mogu reći i da je to e, slučaj i kod mase drugih ljudi, ljudi u, u ulažu svoje slobodno vrijeme, svoju ljubav, svoje znanje i svoju nekakvu stručnost da bi napravili stvari koji put e, zaista to odrade i volonterski i to moram priznati da pošto su nositelji to je romantično u jednom dijelu i sama udruga i, i samo taj sektor civilnog društva uvijek podrazumijeva jedan dio volontarizma i, i, to će tako uvijek biti, makar ono još bio u udruzi kad imaju 70 godina, ali uvijek ću nešto volonterski napraviti. Ne? Ali neke stvari, e, neke stvari pošto te udruge zapravo kao konačni produkt e, daju stvari koje izgledaju vrlo profesionalno. Mislim, mi smo recimo ove godine smo dobili dosta komplimenata e, unazad, e, znači reflektirajući se na prošlu godinu, gdje su nam vrlo ovoga, značajni ljudi iz Hrvatske rekli da vi ste jako profesionalno napravili taj ovoga festival. Znači, to je udruga, ali koja ga napravila po svim pravilima kako to treba izgledati tako da ovoga, mislim da to sve skupa e, suradnja, grad i ostale ovoga, institucije e, i udruge ovoga, u kulturi treba otići pod hitno na jednu višu razinu jer je Eto, mislim da, je taj, mislim da se ljudi dokazali, pokazali su da se zna, da se može i da jednostavno mi svi skupa zaslužimo jednu bolju situaciju. zanimljivo ovo, e, strategija razvoja i kulture, već se proteže tijekom proteklih emisija, sektor 3, niste vi prvi koji su na to skrenuli. Evo sad prema e, samom kraju koliko opće ima događanja džeza, to smo na početku emisije nekako krenuli, da, da. a sada evo smo na samom kraju sa džezom, za da se maknemo od politike i strategija. Kakva je situacija sa džezom u Karlovcu? situacija sa džezom je, e, eto, možda se jedna stvar lijepa pojavila koju svi znamo, ali recimo zgodno je za pozdraviti da Karlovac nakon dugo, nakon dugo desetljeća ima svoj big band u sklopu glazbene škole, znači puhačkog orkestra, formiran je big band, apsolutno nema veze s našom udrugom i sa jazz festivalom, ali pa možda bi mogli bi sami mi kao neki E, organizator reći da smo, ajde možda bar jednim dijelom potakli nekoga da, da ovoga i napravi tako nešto, što nam je i cilj, znači tako se i zovemo Udruga za poticanje kulture. E, to je jedna novost, recimo i to je, e, to je, to je nešto što postoji kao, kao super stvar u Karlovcu. A, što se tiče same scene, to nam tek predstoji nekakav razvoj. Mi svi znamo da mi zapravo nemamo nekakvog kluba već dugi niz godina i prije u, tom Hrvatskom su nekakvi jazz koncerti bili normalni, postoje jazz klub Korana pa su bili u, no, u ovoga Nove Korenu isto tako nekakvi koncerti. Što se nas tiče, stvar je samo ovoga financija. Znači, kad jednog dana malo bude nekakva, ajmo reći, lakša situacija nego što je danas, Sigurno mi imamo u planu barem e, jedan put u dva mjeseca u Zoridomu ili još mislim čak i prije u, ovoga domu HV e, tokom znači ovih e, hladnih mjeseci napraviti neke ovoga, za, zanimljive koncerte, ponuditi ljudima nešto novo i zanimljivo. Tako da to je neka perspektiva koja nas očekuje možda za jednu godinu, dvije, nadamo se što prije. Umreženi smo i sa nekim drugim udrugama i organizatorima koji to rade, tako da već imamo informacije koji nekakvi izvođači gdje dolaze. To možda uvijek neće biti izvođači koji su nekakvog visokog svjetskog kalibra kao što sad imamo na festivalu, ali festival zapravo treba biti kruna, znači nekakve sezone gdje se daje najbolje od najbolje koliko si organizator može priuštiti, jeli. A tokom godine bi zapravo trebalo razvijati scenu i nekako e, formirati nekakve uh, nekakvu jazz priču i, i tako tako tako taj jazz je zapravo stvar, ovdje imamo etno jazz festivali, ali može biti i ono jazz rock, znači sve ono što upućuje na nekakvu takvu formu mislim da, da, da će ljudima biti zanimljivo kad se stvore za to uvjeti, a evo nadamo se možda kroz nekakvih godinu, dvije da ćemo uspjeti napraviti nekakvu glazbenu sezonu, a isto vreme se i uvijek nadamo i ovim nekim iznenađenjima, kao što je sad Big Band, ovoga, jedno pozitivno iznenađenje, računamo i na neke nove mlade, na, neke nove ljude koji će stasati i koji će nuditi svoju svirku i svoje programe. evo. Goran, evo, puno ti hvala na ovim svim informacijama. Hvala tebi, lijep pozdrav svim slušateljima i evo, pozivam vas sve na Etno Jazz Festival. Vidimo se u parku Veleučilišta 28. i 29. lipnja, odnosno mjesec dana kasnije u prostoru Muze na stvarno zanimljivim jazz događanjima kojih u Karlovcu nedostaje. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu utorkom od 20 sati ili na internetskim stranicama stanicamir.org, domatski.hr ili planetmagazin.net. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želimo ugodan ostatak večeri i do slušanja.